Христос рождається. Е, дякую всім, е, що знайшли час прийти на наш сьогоднішній семінар. Е, я називаюся Ігор Медвідь, колишній аспірант цього цього закладу. Я вам сьогодні представлю нашого доповідача, пана Петра Олеховського, з яким я мав приємність познайомитися минулого року на літній школі соціальна думка митрополита Андрея Шептицького. Петро Олеховський навчався в Щецінському, а потім в Жешівському університетах. І в 2015 році він отримав диплом магістра історії з відзнакою. Тема магістрської роботи польсько-українські відносини у Львові у світлі спогадів 1918-1939 роки. Зараз е, він є докторантом інституту історії Жешівського університету. Тема дисертаційного дослідження поляки у Львові після Другої світової війни 1944-1991. Петро Полиховський зараз проходить стажування на гуманітарному факультеті Українського католицького університету, е, працює у львівських архівах і бібліотеці на дисертацію. І ласкаво погодився сьогодні виголосити для нас доповідь на тему українсько польська співпраця в повсякденному житті, приклад міжвоєнного Львова. Прошу. Дуже дякую, Ігор. Шановне панство. Я дуже вдячний організаторам, що вони подивилися запропонували мені цей виступ. Е, спочатку хочу звернути увагу на мій ще дуже, поки що дуже поганий рівень української мови, так що вибачте всі помилки, які будуть тут написані, чи які будуть в моїй мої проповіді. Коротше, сьогодні я буду розповідати про польсько-українську співпрацю у повсякденному житті міжвоєнного Львова. О, вітаю пане професоре, дуже приємно, що ви стихли. Це, до речі, мій навковий опікун професор Вадим Задонайський. Запрошуємо. І спочатку хочу підкреслити, що сьогодні я буду говорити тільки про співпрацю, про таке запитання. Намагаюсь відповісти, чи співпраця існувала, чи не існувала, тільки на основі, можна сказати, на підставі джерела, яким є спогади. Спогади просто дуже рідко історики, так польські, як і українські, наскільки я бачив, дуже рідко вони е, беруть спогади як серйозне джерело в історії. Це, на мою, на мою думку, це є погано, тому, зокрема, я так вирішив, що буду тут розповідати буду про і польські, і українські спогади, і з самого початку треба сказати, що ці спогади є зовсім іншими. Чому? Ну, Якщо взяти під увагу польські спогади польських е, колишніх жителів чи мешканців міста Львова, тоді який, який, бачимо, який бачимо образ міста? Це є місто, можна сказати, майже чи лише польське. Там живуть тільки поляки, там нема взагалі євреїв, нема взагалі українців, нема нікого. Чи русинів тоді, бо так поляки <laughs> називали українцями, але це, це буде через пару хвилин. Натомість, якщо брати під увагу українські спогади, ну то там вже образ цього Львова є зовсім іншим в такому розумінні, що м, поляки там показують, як, як можна сказати, тільки чиновники, чи тільки власники, чи тільки владу міста Львова. Це з одного боку, а з другого також буває, що сусіди польсько-українські були їх відносини були дуже-дуже хорошими, але про таке про таке е, стосунки згадують, на жаль, тільки українці. Я не зустрів в польських спогадах, а досліджував їх дуже-дуже багато. І це також щоденники, а також якісь записи радіо чи там відео. На жаль, не зустрів, щоб поляки говорили дуже хорошим чином про українців. І сьогодні, очевидно, що не встигнемо е, обговорити всіх питань. Який я там досліджував в своїй магістерської дисертації, <laughs> можна сказати, майже. Тому я вирішив, що сьогодні буду говорити про шкільництво, про культуру, про спорт, про торгівлю, про релігію і та, і також про дітей польсько-українських у Львові міжвоєнного періоду. Але хочу підкреслити, що з кожного питання тільки один приклад. Тільки один приклад, просто думаю, що це буде достатньо, щоб якийсь там образ показати. Чи він буде дійсним, чи, чи ні, ну то думаю, вже в дискусії після мого виступу собі поговоримо. Але спочатку це є карта міжвоєнного Львова, до речі, ще з 20-х років. Спочатку хочу звернути вашу увагу на таке загальне, можна сказати, зображення міста Львова в 20-х роках. 60% поляків більш-менше це є таке дане дуже-дуже приблизна статистика. 30 євреїв, і 10% українців русинів. А чому русинів? Ну то думаю, що полякам, якщо ну тут є поляки присутні, <laughs> до речі, не треба би було пояснювати для вас, для більшості залу скажу, що поля, е, поляки, польська влада е, відносилась до українців так, що говорили, що це є русини. Це є русини до кінця до 39-го року були тільки русини, русини. А якщо хтось казав ти українцю до русина, то на основі польських спогадів появляється така думка, що це було щось дуже-дуже поганого. В такому розумінні, що якщо справжній русин почув ти українцю чи щось такого, то він е, тоді міг образитись. І тому поляки, як як би сказати, тримали цей, цю назву тільки для таких націоналістів українських, таких їх, на їх думку, дуже-дуже поганих людей. Ідемо далі. Це є наступна карта міста Львова. co je poki što taki stup, taki zahalny, żeby było wiadomo, proszczą mi hovory. w 30-tych rokach, tut, e, prosty miasta był bilszy, jak wiadomo, i tut Poliaków mają tylko w Jewrejów dwa, a wże, zwracają waszą uwagę, jest 14 Ukraińców Rusyny. Znaczy, bilsze o 4% niż było To mu można dumać, że jak by nie drucha światowa wojna, цей відсоток був би ще і ще більшим. І що тоді робити? Яка співпраця, чи вона була взагалі можлива? А це є така фраза, яку я зустрів, до речі, в спогадах українського автора, вже не пам'ятаю, не пригадую собі його прізвища. Як він, е, можна сказати, казав про Львів міжвоєнний, українська назва польські вулиці і єврейські будинки. Чи так було насправді ну, <laughs> в якомусь сенсі так? Для того, для того що е, війні, про яку зараз згадую, 18-го року можна сказати, що поляки пере, перемогли тільки завдяки тому, що вони знали це це місто. Це було їх місто, це було місто тих дітей, тих паціярів, можна сказати. Натомість українці, ця армія Халицька була е, ну ні зі Львова, але це не є темою мого виступу. Чи така співпраця була можлива? Треба так подумати з самого початку. З одного боку, думаю, що так, бо це були сусіди, до речі, які жили не тільки у Львові, але й в Халичині. З самого початку ну, від завжди можна сказати разом. Але дві події, які можна сказати, виключали таку співпрацю. Листопад 18-го року це слини бій чи боє провів, так можна, можна то назвати з польського боку, очевидно як завжди поляки згадують, як вони підкреслюють, що велика перемога польського польської нації над русинами, а не над українцями. Бо це теж треба сказати чітко, що завжди ніколи не скажуть над українцями. Ну і врешті-решт, наступна наступна подія, наступна, наступне число, 15 березня 23-го року. І що, що є цікаве, це є е, підтвердження на міжнародному рівні приналежності Львова до Другої Речі Посполітої. Що є дуже цікаво, в польській історіографії це число є, можна її зустріти дуже-дуже рідко, майже взагалі. Просто поляки кажуть, що з 18-го року Львів вже був польський. А колись навіть скажу, <laughs> зокрема, що зі мною із Одному одному істориком з, з, теж з УКУ, яка і тут, на жаль, нема, була така суперечка, що коли Львів був польський, чи від 18-го, чи від 23-го року, ну і ми вирішили, що <laughs> не знайдемо спільної думки. Тепер вже починаємо говорити про спогади. Поляки про українців. Майже взагалі поляки не помічали сусідів українців. То, що я вже сказав на самого на самому початку. Чому? Ну тому вони думали, і такий був образ цього Львова, також е, в пресі, чи також в інших, е, можна сказати, сьогоднішніх медіях, так ми то широко сказали. Взагалі там не було русинів українців, були було навіть більше. Будь ласка, запрошую. Було навіть більше більше згадок про євреїв, ніж про русинів українців передусім не українці, тільки русини. Тобто це про, я, про що я вже казав. Завжди в польській пресі чи в польських спогадах, які є тут, я тут е, обговорюю. Завжди зустрічаємо тільки фразу русини, не українці. І як вони відносились до цих русинів? Тільки це були слухи, доглядачі, торгівла, значить, українською мовою, хандел польською мовою. Це є фрази, які, з якими асоціювали поляки українців чи русинів. Отак. Він русин, але порядний. Це є така дуже цікава фраза, яку мені колись розказала пані Лариса Іванівна Кушельницька, колишній директор е, Стонінеум, як це Стефаника. Так? Стефаника. Що дуже дуже часто таку фразу говорили польські чиновники стосовно русинів, які були. Лояльним, можна сказати, для польської влади. І такі люди могли працювати, наприклад, в різних установах, різних там е, підприємствах, скажімо, де власниками були поляки. І тепер скорінько йдемо далі. Українці про поляків. Так як я вже згадував на початку, чиновники, власники, пани, ляхи передусім, це теж дуже часто зустрічаємось, хоча це вже є 20 століття. Сусіди теж рідко, але буває. У поляків не буває взагалі. У українців буває, що поляки це добрі люди. У поляків я не зустрів, щоб хтось сказав, що українець був добрі, добрі люди. Очевидно, вони казали, що вони співпрацювали, зустрічалися, але ніколи не зустрів, щоб поляки сказали, що русини не українці, бо це теж треба сказати чітко, що вони це є добрі люди. І тепер вже переходимо до суті мого виступу. Спочатку першої можна сказати. перша річ шкідництво. Тут бачимо, до речі, на фотографії, не знаю, чи це це добре зображення. Це є гімназія академічна на колишній вулиці Сапєхи, сьогоднішній Степана Бандери. Там, до речі, теж сьогодні є школа, так? Так. Академічна гімназія. О, якраз. І мова в польських школах, в польських polskich totiž szkołach była Polska majże zawsze. No to zrozumielo, taki, taka była polityka polskiej władzy, polskiego uradu, osobliwo tu w Haleczyni na wschodnich oblastiach czy województwach języków, w polskiej mowie, tak by my to skazali. No, Трошки інше на Волині, трошки інше в Галичині, але це не є предметом мого виступу. Українська мова теж була присутня, і ця співпраця відбувалася на рівні школьному в такому сенсі, який я зараз тут покажу. Хочу спочатку ще сказати, що поляки в польських спогадах я зустрів таку фразу, що з другого класу обов'язково була викладена українська мова для всіх. І поляки кажуть, що як треба було десь там на на якомусь ринку, чи десь коли там йшлось магазин за покупками. Щось купити, то якщо треба було, то вони теж могли говорити по-руску. Вони так кажуть, не по-українську, а по-руску. Któż teraz schadł już o te Ukraińcy, a Rusyny w polskich spochadach. I do pomocha, jaka była możliwa zawdzięki tej pracy mowy, je duże schodzi polsko-ukraińska. Tomu słowo rika na polskiej mowie rzeka, a nie rzeka. To można tak pojasnić, że to jest ży na polskiej mowie i to to, że jest ży. I że je ry, rika, to wiadomo, y, to wiadomo, że po polsku trzeba napisać rzeka, a nie rzeka przez taką literę. I tak samo analogiczną ritko, rzadko, a nie, a nie rzadko, co mają tu w łapkach. Так що така співпраця між учнями, між дітьми відбувалась, і вона приносила така, таке результати. Ну і тут теж я зустрів, що завдяки цій співпраці народився львівський балак. Я не зовсім сходний тут, що Думаю, що це було інше явище, яке там відбувалося, особливо на передмістях Львова, а особливо на Личаківському передмісті, про, про, про, що, про що ще буду говорити. Якщо маємо на увазі культуру, так коротенько, бо не маємо часу, я тут тільки хочу звернути вашу увагу на дві фрази, дві цитати. Майже не було можливо пізнати українську kulturę dla polskich, dla polskich дітей czy dla polskich mieszkańców. Просто тут написано в лапках «Я byłem miastowy, więc jej nie znałem». Це значить «Я був з міста», «Я був містовий». Як це буде? Міщаном. Міщаном. Я не знав. Я не... Не було в мене шансу пізнати цієї, цієї культури. І друга, друга, друга цитата «Вважай, щоб тебе не переробили на польку». Це є теж таке, можна сказати, застерігали, так? Батьки, батьки застерігали своїх дітей, щоб під час спілкування з польськими дітьми вони не сталися поляками. Про про це не було не було, не було важко статись поляком, бо якщо я ще буду говорити пізніше, коли людина закінчила вищу освіту і е, шукала собі роботи, щоб влаштуватися на роботу, треба було дуже-дуже часто вписати просто національність, навіть якщо не польську, то віровизнання римокатолик. Навіть якщо насправді людина була православна чи була греко-католиком, треба було писати Римо-католик. Інакше поляки не хотіли взяти такої людини на роботу. І йдемо далі. Наступна наступна річ, про яку я хочу розповісти, це це так теж коротенько, не будемо входити тут в якісь загальні обставини. Якщо відомо, у Львові було дуже багато спортивних команд, особливо тут Львівська погонь. Тут думаю, що пані Магда присутня могла би більше розказати. Може, колись буде може колись буде така нагода. З одного боку, е, польська погонь Львів, а з другого українська Україна Львів, яка теж існувала е, у міжвоєнному, у міжвоєнному Львові. Це є фотографії двох е, атакуючих, так? По-вашому. Це є No ja pokażę zrazu. C. Michał Matias, polski na czy i C. Aleksandr Skłocen, ukraiński. Duży widomy swego czasu, więc zdaje się późniejsze y, wyjemy chrubal do Francji czy do Kanady. Y, zdaje się pomerł, że jak chromadianin Kanady. Jaka współpraca między nimi istnowała? To do rzeczy duże, duże ciekawa, duże, duże ciekawa rzecz. Prosto... Mm, Michał Matias był uczestnikiem y, olimpijskich igr w 1936 roku w Berlinie, natomiast Aleksandr Skoczyn był troszkę młodszy od niego, ale że y, w, w drugiej połowie 30-tych roków y, no, można сказати, był bardzo, bardzo хорошим futbolistą. A prawilo było takie, że Pogoń i Czarni Lwówce, taka druga polska komanda, od z najkraszczych w i w Polsce, to, to dziś w Zachali, a chcieli zabierać prosto do siebie wszystkich naj, najkraszczych futbolistów. І цей Міхал Матіас е, говорив до цього Олександра Скоцена, що давай підеш до нас, будеш грати в нашій команді. Чому ти тратиш час і молодість грають як в якось там Україні? Ти будеш грати в погоні, будеш найкращим одним з найкращих польських футболістів. А це йому відповів, що не буду грати з тобою в одній команді, просто я є українцем, а не русином, і не хочу з тобою грати. Ну. Тоді так здавалося, що так це закінчиться, але дола була така, що після 39-го року вони зустрілись в одній команді, тільки це вже не було у Львові, а це було в Києві. Це було Динамо Київ. І один, і другий просто переїхав до Києва. Пізніше доля була інша. Міхал Матіас е, опинився в Польщі, там до 70-х років був активним тренером, так? Угу. А Олександр Скоцин виямігровав до Франції, пізніше до Канади. Але зустрілись. Зустрічі, які відбувались. Тепер маємо на увазі, можна сказати, інтелігенцію. Тут зображена kawiarnia szkocka, a tu Українська народна гостинниця. Це є, до речі, сьогоднішній проспект Шевченка, а це є вулиця Дорошенка. Там, до речі, сьогодні, здається, знаходиться Кумпель. Така дуже хороша кафешка. Якщо маємо на увазі такі зустрічі, то вони відбувалися зовсім окремо. Поляки, так як тут написано, Атлас на площі ринок і Шкотська, там де та дуже відома математична школа Львовська, Стефан Банах, зокрема. A Ukraińcy, tylko i tylko, można сказати, inteligencja ukraińska mają na uwadze oczywiście. W Narodnej Hostynnicy, tu, tu jak raz na ulicy, na ulicy Doroszenka, сьогоднішньої колишньої Sixtuskiej. Czemu tak? No, це, думаю, розташовано трошки, трошки далі від, від центру міста, так що... Що не було цієї загрози, що прийдуть польські студенти ендекі, про яких я ще буду говорити, але вони і так і так заходили. Натомість співпраця, якщо маємо на увазі інтелігенцію, вона відбувалася на, на рівні такому, можна сказати, тут. На жаль, не присутний професор Леонід Зашкільняк дуже писав на цю тему. Натомість я скажу, що з моїх досліджень виникає, що Якщо були приватні зустрічі, то вони відбувалися в приватних домах. Ніколи майже українці не заходили до до Шкотськи чи до Атласа. А е, якщо до Атласа заходили, то, то це було поєдинчі випадки. Натомість нижчий рівень це тут зображення фотографія цих львівських баціарів. Чи батярів, по-вашому. Очевидно, личаківські забіхайлівки це слово, яке дуже <laughs> мені сподобалось, тому я так вирішив використовувати в цій презентації. Там. Е- такі зустрічі відбувались на досить досить хорошому рівні. Чому? Тому, як тут написано, з і одним, і другим не було більшої різниці, хто буде просто компаньйоном до до самогону власної роботи, так можна сказати. І про це згадують і одні, і друзі. І поляки, і українці, але завжди вони підкрісляють, що це відбувалося на передмістях міста Львова, Личаківськ, на Лічакові чи на Замарстинові. Це були чи ще клепарів можна тут додати до цього. Тепер перейдемо до дуже-дуже хорошої, що мені <laughs> може не, не, не тільки сподобалось, це було таким ну, досить страшним. Коли я коли я зустрів цю фразу, коли перший раз почув, яку тут зараз побачимо. Це є, до речі, фотографія ну, відома. Центр, не центр міста Львова, тільки церква Святого Юра і далі колишній костел е, Святої Ельжбєти, сьогоднішня церква Ольги та Єлізавети. Фотографію зроблено, можна сказати, з центру міста Львова, а не з вулиці Хородоцької, якщо ви їхати до Львова з польського напрямку. Може я трошки відступлю до ранішого, ранішого періоду, який там цей костел Святої Ельжбєти, так буду говорити з польської, дозвольте, побудований був в 1911 році, тільки тому, що це має бути така свого rodzu, rodzaju, jak to bude, свого, свого роду конкуренція для церкви Святого Юра, тому що коли заїжджали люди з польського напрямку вулиці Хородецької до Львова, тодішньої Грудецької, вони бачили, що зразу першу, першу таку велику церкву була церква Святого Юра. А так не може, не повинно бути. Так вирішили польські власники чи польські пани. Просто треба побудувати, побудувати костел, який буде вищий, і він буде перший, перший такий pierwsza budowla, jaką pobaczył. I nawet była taka, istniała pisnia, tam z dala widać wieżę kościoła Elżbiety, a do rzeczy сьогодні i cerkwa świętej Elizabety ta Olchy Jewrze cerkwu rymokatolicką. Ja to ja to nazywają taki troszkę smich historii. Тут żywe чорт. to taka fraza, jaka jest duże duże жорстка i дуже невідповідна для сьогоднішньої зустрічі для наших відносин, але я зустрів таку таку фразу в спогадах однієї е, жительки міста Львова Українки з 30-х років, яка переходила біля церкви Святого Юра, і там на воротах поляки, очевидно, польською мовою написали Тут живе чорт. І що стосується церкви Святого Юра, тут наступна схатка є від польської. Мішканки Львова, на всякий випадок треба ходити якнайдалі від цієї будівлі. Що тут, Якщо тут живе чорт, це було таке відомо, що там тут польські діти не мають права бавитися. Але з іншого боку, я теж зустрічав інші голоси, так скажу, про про е, церкву Святого Юра. Навіть одна полька завжди казала, що вона. Навіть спізнялася до школи на уроки, просто заходила до церкви Святого Юра, щоб почути, як вони там гарно співають. А сказала, що Господи Бог є всюди, а там дуже гарно співають, так що вона вирішила, що можна і буде собі заходити. Очевидно, що якщо говорити про співпрацю, яка є темою мого виступу, ну то ця площа Святого Юра чи там околиця церкви Святого Юра була дуже часто місцем, там де відбувалися різні w lapkach zустрічі polskiej policji czy polskiego війська з українцями, які там маніфестували свої swoi niezadowolenia, można сказати, але сьогодні не заходимо в політику, <laughs> так що не буду говорити. І це є наступний сміх історій, що я завжди згадую. Це є церква, колишній костел Матки Боскій Остробрамській, сьогоднішня церква, як вона на Личаківській? Так, так, так, так, здається. Е, покрови. так, так, так. Дякую, дякую. Вона була побудована, можна сказати, Болеславом Твардовським, архієпископом польським, який е, був наступником Йозефа Більчевського. І тут ну, треба згадати про відносини трошки між церквами римокатолицькою та греко-католицькою. Поки живий був Більчевський, то відбувалися якісь там зустрічі Більчевського з Андреєм Шептицьким. Вони там навіть залишились до наших часів листування їх. На різні теми. А пізніше, після смерті Вільчевського у 23-му році, е, коли там архієпископом головою Римо-католицької церкви у Львові став Болеслав Твардовський, відносини, можна сказати, відносин не було взагалі польсько-українських чи тут між Римо-католиками, а греко-католиками. І цей костел, до речі, був побудований як подяка Богу за перемогу поляків над українцями в 18-му році. Якраз на 20-ту річницю 38-го року, 38-му році відкрили цей костел. Ну він працював як костел, як можна собі легко порахувати, десь більше одного, одного року, а пізніше, де під час війни теж там був закритий, пізніше був відкритий, пізніше ще раз закрили. Ну, коротше, в 46-му році закрили на, назавжди, здавалось, а на початку 90-х, здається, 92-му році відкрили для Рим... греко-католицької церкви. Так що костел, який побудували поляки на на схадку про перемогу польської над українцями сьогодні є Українською греко-католицькою церквою. Вже йдемо далі. Це є співпраця в галузі торгівлі. Масло Союз, такий дуже дуже відомий, дуже дуже відоме українське підприємство. Я не бачу, чи тут видно написано на польською і на українській мові. Масло Союз, масло Союз в язику польським. Це було дуже дуже цікава річ. тому що це була, можна сказати, відповідь українців на політику польського уряду чи політики, політику влади влади міста Львова, польської, очевидно, яка, ну, можна сказати, не тільки забороняла, що віддавала перевагу польським підприємцям, так це скажу. І тому народилась така фраза свій до свого по своє. Я я навіть сьогодні зустрічаю ту фразу у Львові, вже не буду говорити де, щоб не робити реклами. Але це є дуже цікаве, що тут бачите, цю другу фразу. Візьмі для мене сир та масло, але нікому не кажи, що працюєш в мене. Так сказала Полька, яка, в якій працювала одна дівчинка, українка, щоб ця пішла в цей магазин Маслосоюзу і взяла, що там потрібно, сир, масло, але щоб голосно не казала, що ти працюєш в мене, щоб там інші поляки не знали, що ми, поляки, будемо їсти українське, українське виробництво. І в кінці навіть самі поляки згадають і признають, що цей масло-союз був був е, е, на дуже-дуже кращому рівні, ніж польський союз молока. Тому польські товари були, якість їх була погана, була дуже-дуже гірша. Але офіційно не можна було признаватися, що ми співпрацюємо, ну бо де-факто де співпрацювали з українцями, якщо заходили в їх магазини і е, купували їх товари. Це, це є така підтримка свого роду. І вже одна з останніх сьогоднішніх речей, які, про які про які я хочу сказати, діти, забави. Це очевидно, що навіть як. Співпраця між дорослими, чи там між політиками, чи між сусідами є погана або або дуже погана навіть, то тоді між між дітей немає такої різниці. Якщо вони жили, жили на одній вулиці, тоді такі забави відбувалися дуже-дуже часто. Очевидно, що головна забава była stosowana z winy 18 roku. Czemu? No, to, to, to mu pamięć była, była dużo, dużo świeża, majże nikt, no, nikt nie zabuł pro podії, які відбулись не так давно. Бо це навіть в 30-х роках, ну, то порахуватись раптом кільканадцять років. І таким головним місцем зустрічі був колишній парк Костюшка, сьогоднішній Івана Франка, так? Напротив, напротив головного корпусу Львівського університету. До речі, там теж в 18 році відбувались е, бої польсько-українські. Може тому. І тоді тепер дві фрази, про які взаємно можна сказати, говорили про себе поляки та українці. Кабани це є фраза, яку як, як казали поляки. А відповідь українців була так, я спеціально написав на польській мові марш-марш костюшко просто сп'ється п'єця подушко. Це як буде марш-марш костюшко прямо з п'єця під ліжко? Так можна так можна перекласти. Ну, Це є таке перероблення, можна сказати, польського державного химну. Щоб, щоб там поляки почули, що вони тут не є, господарі, щоб вони тут теж, можна сказати, чужі, так і українські діти співали. Це є зображення цього парку за е, період міжвоєнний. Бачимо пам'ятник е, Агенора Голуховського, колишнього намісника Галичини, а це є вже сьогоднішній від ну, пам'ятник Івана Франка. Друге таке місце це парк Стрийський. Тут розташований поруч нас. Але за польських часів називався парк Яна Кілінського. Тут бачимо маленький пам'ятник, який до, до наших. До наших часів е, є присутні, е, зберегся. Поляки ніколи, якщо маємо на увазі стрійський парк, не згадують про спільні зустрічі чи забави, забави з українцями в стрійському парку. Ну, на жаль, тут в нас не працює Wi-Fi. Я хотів показати дуже хороший е, дуже хороший матеріал, який йому там одна українка згадує про події, так скажімо, в Стрійському парку де українці, бо тут був розташований стадіон Сокіл Батько, так здається, і тут відбувалось дуже дуже багато українських українських подій, українських можна сказати зустрічей, на яке тільки чекали польські студенти ендекі, чи там люди, які любили народову національну демократію. Це така партія політична міжвоєнної Польщі, дуже популярна, особливо тут у Львові постійно били били тих тих дітей, а така фраза А маш ти караїмко, <laughs> то просто як це можна перекласти? <laughs> Думаю, що це є зрозуміло. А чому караїмко? Я сам сам е, намагався знайти відповідь, не знайшов. Це дуже дуже часто, крім цього, що поляки відносились до українців як до русинів, то теж чи поліціянти, чи якісь інші там е, чиновники казали Ти караїмко, ти караїмко. Так? А чому? Я не знайшов. І ну вже будемо помаленьку завершувати. Jakie można сказати підсумки? Дві нації жила, біла, жили в місті Львові біля себе, і це не підлягає сумніву. Проте у спогадах за Львовом міжвоєнного періоду сумують не лише поляки. Українці також згадують місто як дуже хороше. Навіть я зустрічав краще, ніж сьогодні. Щоправда, це є, це є висновок з 90-х років. але навіть сьогоднішній депутат Юрій Романович Шухевич згадував тоді, що міжвоєнний Львів в його, на його думку був був кращий ніж був тоді кращий ніж тодішній з 90-х років. Хоча Хоча це зрозуміло, що чому, чому такі висновки, тому багато людей, майже всі люди завжди згадують про своє дитинство як про найкращий період в житті. І навіть що їх батьки там воювали з поляками, то цей Львів представлявся як місто ну, хороше, в принципі. Іду далі вже підсумок. Це є вже майже кінець мого виступу, але продовження його буде на початку березня в Українському католицькому університеті поруч, на яких всіх запрошую. Це буде приблизно перша половина березня. Що, якщо хтось має бажання, заходьте, будь ласка, дякую за увагу. Чекаю на запитання ну, ще на, на правах модератора може скажу, що ну, для мене це це, це було відкриття, що я казав е, про те, що е, поляки називали в спогадах, в джерелах називали. Е, українців русинами вже в міжвоєнний період, uh -huh. бо займаючись так українською пресою міжвоєнного періоду, то я ну, практично не зустрічав оце русини, воно вже в назві українців вже в міжвоєнний період починає якось відходити, вже більше е, вживається власне українці. У е, мене питання є, як не знаю, чи були у Львові українсько-польські шлюби, українсько-польські сім'ї. Якщо були, то як до них як до них ставилися, скажімо, в тих джерелах, чи чи зустрічав, чи не зустрічав, тобто як, якщо були українсько-польські, бо, бо відомо, та, що дві конфліктуючі сторони, в яких є ну, війна незадовго перед тим. Е, було кілька років, і відповідно, є війна, то є то є болючі спогади, і іншування, і, і ну, в побуті це це, це непросто. Ага, але маємо на увазі міжвоєнний період. Так, так, так. <clears throat> Так, я очевидно зустрічав, щоправда, не багато, але зустрічав такі випадки, що було там подружжя польсько-українське. Натомість, що стосується виховування дітей, то було сразу сказано, сказано, що майже завжди було так, що якщо в сім'ї був син, то тоді він брав релігію свого батька. а Якщо була донька, тоді вона брала релігію своєї матері. Ну, Яка як... була опінія власне ну, публічності, та? Так, так, так, так, так, так, так, так, так до них. Aha, do nich. W stosunku do nich. Jakie? Na to, jaka była opinia w stosunku do nich? No, tu e, ważko відповісти, просто я зустрічав тільки спогади тих людей, які це безпосередньо стосувалися. Mm -hmm. І вони казали, що ну, бувало так, що така дуже популярна тоді в Халичині фраза, що свята Різдва, наприклад, продовжалися на місяць. Так? спочатку святкували польське Різдво 24 грудня, а пізніше українське, ну а пізніше ще там. Натомість, натомість чи чи можна чітко відповісти? Ну, на жаль, не можна. Просто ну, такі випадки бували, але як я вже сказав, то тільки-тільки люди, які, можна сказати, яких це безпосередньо стосувалося, вони сказали про ситуацію в своїй сім'ї, в своїй хаті. А не, я не зустрічав, щоб хтось так, такий головний, як і зображення, щоб. Ну, Будь ласка, далі. Zamiast no Magda bardzo czy ja takoż spojrzę w uku zaraz. Znaczy, w y, bardzo zauważenia, ale ja, ja na chodzę zupro do wrzaty dyskusji nad wychody, znaczy, po pierwsze, to jest, to jest dużo ciekawy występ, ale ja nie mogę schodzić, że w międzywojennej periodne wżywano nazwy e, Ukraińcy. To muszę co zmieniało. Y, w mnie były dosyć powiązane z licznicami obrony Lwowa, właśnie z oficjalnej presji, oficjalnych wydawnictw. I tak jak z początku, w 20-tych rokach, e, co było Spisza Pamięć i wżywano właśnie Rusyny, tak w 30-tych rokach wże bahato nawet oficjalnych derżawnych e, zbrnenie, jak skazaty, tam było zaznaczone, że Czastyna z Was wżywaje własne nazwy Ukraińcy, Czastyna Rusyny. Po drugie, pytanie z pochadów. Czy w polskich spochadach kresowych, można skazaty, nie ma spochadów u Lwowi o Ukraińcach? Po pierwsze, Stanisław Wincenc. E, po e, Mieczysław Opałek, e, Leszek Dzięgiel i Marian Tyrowicz. Te cztery w jakich bahato pro takich sprawach. I moje dośledzenia, one były powiązane z dośledzeniami historycznej pamięci. I tu można zwracać uwagę, czy ktoś pisał z pochady, kiedy była dytynka w międzywojenny period i win pisał co u Polszy tam za 20-30 roków, czy to ktoś, kto był, był dorosły, Y, za międzywojenny period i win y, jego spochady stosując sa jego pracę, na przykład w czytieli, w tam naukowego życia, y, co bude, bude razmice. Ale nawet w takich typowo okresowych spochadach, jakich nie ma bardzo pro Ukraińcach, tam zawsze był na przykład rozdział pro wakacje, des tam na prowincji i tam bardzo było także pro Ukraińcach, że no można skazać, że ich nie było. A drugie pytanie, czy można było pamiętać iż wojenny Lwów, Lwów bez Ukraińców? Na przykład jak ktoś był dziecynką z polskiego, no wychowano w polskiej, w polskiej rodzinie i on wyjechał na przykład jak mu było 10 roków. Jest taka możliwość. Jest bardzo spohadów, na przykład bardzo Jewiejów, to muszą, no ich było 30%. A mogła być taka sytuacja, że nie zustryczali, no nie no, było tam kontaktów jakichś, ale bardzo i tak tak spochadów w DCE, jak Dzięgiel, Tyrowicz, Vincent Opałek. I ulema takoż można no, zrobić. No, szo, <clears throat> szo je takich bahato, natomiast ja chciałem zwrócić uwagę, że one nie schadują pro Ukraińców czy Rusynów, jak zwaty, tak zwaty, na taką równi, na jaką to powinno być. No, ale czy powinno być, właśnie? Czy je możliwe, że ktoś ich nie i nie było tam, na przykład rodzina nie pracowała, DSD, po prostu nie, nie zostryczała, co nie była, no, tam ty skazał, jaka była statystyczno-demograficzna tam kilkis. No tak, czy często można skazać, znaczy jako po prostu procesu. W ukraińskich spochadach zwyczajnie już Polak chce po pierwsze przedstawni władzy, tam policjant, nauczyciel, no i co mhm. zawsze będzie asocjacja negatywna, no większość z nich. Ale po pierwsze kto pisał spochady, a po drugie no nie można było wspominać międzywojenny period bez yy, schadki pro Polakach, a czy można było bez schadki pro Ukraińcach? To pytanie takie wytkryte. Na przykład na spochady w dytynki. No tak, ale, ale, ale w spochadach dytyny ja znajdę bilsze pro Ukraińcy w czasom inkwoli niż w spochadach y, dorosłych y, starszych ludzi. A czemu? Po prostu dumają o tomu, że dytyna napisała w sesz, jak było na sprawdzi. A... Nie, ja każę, jak ktoś był dytynką już w międzywojennej period, a pisał spochady, że no tak, tam, No tak. Ale, ale oni pamiętali, jak to się a jakże, jak ja wrze podkreślę na zawieszenia, że... Y... Дитинство завжди це є ну, майже такий найкращий період в житті. І люди, коли писали спогади про своє дитинство, то вони ну, скоріше всього писали так, як було насправді. Навіть якщо були якісь там погані події чи щось, то вони ну, не писали про це просто. А дуже часто буває так, що люди, які там вже коли виїжджали з Львова, яким було тоді років більше, 20, 30, 40, допустимо. Тоді вони, ну можна сказати, спеціально не, не помічали цих українців. I це taka така така ну майже na żal. na żal на yy, жаль. no Ale chyba, jak można jeszcze poruszać, nie zdaje się, że jakby chcę całkiem naturalną stoczki wzoru własne formułowania historycznej pamięci, no, pamięci ludyny i spilnej pamięci, to muszą, Korzeń pisał z pochady, kres pryzmu yy, no, II światowej winy i kres pryzmu osobistych tam z pochadych i podij. I na przykład jak można porównywać, jak kto spisał szos w międzywojennej period, jakby na świeżo, tak? A jak kto spisał listę długospitowej winy i zastosuje stosuje się i odno drugiej strony, że jak kto spisał z toczki wzoru e, nacjonalnej i tam borby, no to zwyczajno, że tam będę po pierwsze zwracać z uwagi na konflikty, na polityczne podjęcia, a szos insze będę z toczki wzoru dityny, jaka wyjechała, jaka sobie tam mieszkała późniejsze u Wrocławiu czy destan zachodniej no. Polszy i prosto w niej będę dzieciństwo jak taki wesoły, e, no, szczęśliwy czas ale jeszcze tego szkoda skazała koncertu światowego Jura Szuca Czarna legenda, bo ona narodziła spiznisze, pisna II światowej winy, to muszą zamierz wojenny period, na przykład Witlin, ty czytał Mój Lwów Witlina. Mhm. Se na przykład z pohady, Devin sam przyznajesz, że cerkwa, jaka e, kościół, jaki jest bardziej e, piękny niż Watykan. Po drugie, na przykład Stanisław Wincent. Win tak, e, pisał, e, że cerkwa Światowa Jura, więc pisał z polskiej toczki zoru. E, що це є одна з найкращих будівлі у Львові. Так що власне можна порівняти колі і хто це писав, бо це не цілком так, що завжди це буде сідіба зла. Ну очевидно, що можна тільки но ну, не людина не стигне на пів протягом півгодини розказати про всі думки. Ні, ні, я тільки кажу, власне, чи ми зараз будемо тільки вирізняти те, яке найбільш таке сенсаційне, чи як можна це сказати так чесно? Чи там але це не були тільки таке. <laughs> Будь ласка. Ще одна така ремарка, продовжуючи. Пані згадувала, ви згадували аспірантка Інституту українознавства. У мене трошки схоже там, але власне я пишу про українсько-польське прикордоння у цю частину, там де зараз, ем, які зараз в Польщі. І ви сказали таку фразу щодо спогади дітей, що вони є такі, якби істина в першій інстанції. Мені здається, що спогади дітей, навіть якщо дитина жила, тут вона пам'ятає якісь хороші часи, все одно е, людина вже ну не в 15 років пише спогади, пише в 40, в 50. Це все піддається впливу власне цієї родинної пам'яті. Тобто, який був канон в сім'ї, про що можна було говорити що не можна було говорити. І так відповідно і формуються власне спогади тої людини, яка вже в старшому віці буде згадувати своє дитинство. І от оце цікаве, власне, що ну, мені от в мене е, ну, трошки схоже. я, але я більше звертаю увагу ну, і спогади я, але інтерв'ю, навіть як в інтерв'ю людина говорить, вона скаже, ну, вона скаже людина, та я це пам'ятала, але я була дитиною, мені це батьки розказали то тобто в спогадах переважно людина хоче ну, тобто себе презентувати. Вона не згадується, ще, що це а, це не я бачила, а це там мені батьки, умовно кажучи, сказали. Мені здається, що це треба дуже брати до уваги. Власне, бо що дитина могла навіть пам'ятати в 5-10 років, яка пережила війну, це травматична пам'ять ну, накладається, людина виїжджала, для неї такий образ цієї втраченого раю формується, але ну, і під впливом цього ще ж батьки говорять. Це ну, це не можна без того розривати оцього такого покоління, між поколіннями зв'язка. Бо одні замовчувати можуть, тобто не хочуть про це згадувати. І з зовсім інші буде цей канон спогадів, канон пам'яті, ніж ті, які ну тобто мали можливість сюди приїхати, і вони вже як це фокусують на цим самим обдумують. Тобто здається, що на це ну, дуже треба власне звертати увагу, бо можна так казати, що якщо дитина згадує, значить це отака як це краще, ніж це дорослий задум. Ну просто про інші аспекти буде згадувати. Ні, очевидно, я я походжусь з вами, просто ну, я хотів показати, що тільки ти, ти на, на основі спогадів. А я я погоджуюсь з вами, що треба бути дуже-дуже обережним, коли досліджуємо такий матеріал, як як спогади. Навіть якісь такі про речі, які говорили з це може людина сказати, я це сам бачив, чи там якісь такі трагічні моменти. Дуже часто і в спогадах я думаю, і вас зустрічалися, якщо я другу світову війну. Ну, так, так, так. І тому, і тому в мене на презентації були і спогади українських, і поляків, фрази взяти із українських і з польських джерел, так скажу. І я хотів зустріти якусь спільну точку. Чи це вдалося, ну це вже підлягає вашій оцінці. Петро, скажи, будь ласка, а які власне це джерела? Які це джерела? Ну то я, я ще раз. Які це джерела, які це прізвища авторів спогадів, які це книжки? Це, це, це, це, це не, не якісь дуже відомих людей. Це було передусім. Ще раз? Назви їх. А, ну певно, я вже сказав, зокрема, Юрій Шухевич, який його інтерв'ю є присутні на Ютубі, можна собі. Крім цього, там І ще раз скажу, ну я не встигну в півгодини вам розказати. Це тема, ну, тема, можна сказати, рік в Польщі говоримо. Тут можна говорити і три години, і так людина не встигне. Олесю. Так, ну, дякую. У мене два запитання. Перше. Е, перше ви згадували свої доповіді про те, що досить часто соціальною ролью українця була роль ну, слуги, ну навіть серед домашньої прислуги. І з усім проситься питання, а як складалися от чисто людські спори? Чи є взагалі в матеріалі якісь е, інформації про міжлюдські стосунки, скажімо, там між господарями, полями і українцями домашнім прислугою? Запитую про це, тому що свого часу мені довелося спілкуватися з жінкою. А Е, походила з українського села і час працювала служницею в польському домі у місті Стрию. І а те, що хоча сама ця жінка вона як кажучи, дуже не любила, але от спогади про це перебування у її господарі не було найкраще. От, можна, можна сказати, навіть трошки патетично хороші. І от у зв'язку з цим мене проситься питання. Е, я вже задала. Друге моє питання стосується дітей. І е, взагалі між дитячих. Чи є певні свідчення, і взагалі, чи наскільки впливало на позицію дітей, свідомі дії батьків по вихованню певного наставлення до ровесників іншої національності? Ну, знову ж таки, е, приклад Михайло Ворн, пізніше український дисидент згадував у своєму інтерв'ю по Гмілі саме інтерв'ю в книзі пункт покоління, що його батько е, у 30-ті роки він був активним діячем місцевої ОУН, але попри тому діти, тобто Михайло і його брат Богдан, вони аж ослідно не мали права вдома сказати погане слово про поляків. За це їх карали, аргументують, що ми там можемо з поляками воювати, але в цей конкретний поля він є нашим сусідом, і ми мусимо якось жити. Ось спостерігаю питання. <clears throat> Ну, що стосується дітей, ну то очевидно, що <laughs> вплив батьків був був величезний. Ну тут тут не маємо не маємо що говорити на про про, про це. Тому навіть я зустрічав такі в спогадах такі фрази, що. Просто діти під час забави повторяли такі фрази, які почули в себе вдома. Чи чи це поляки, чи це українці. Ну я сумніваюся, щоб діти самі могли там видумати таку фразу, як це там було марш-марш костюшко, правда? Ну, Думаю, що діти там діти, дитина, яка 6 6 чи 5 років, вона не знала навіть польського химну, польсь... дитина українська, очевидно. Тому вплив був, був очевидно, дуже дуже великий. Натомість, що стосується першого першого запитання, там. Е... Провідносини між е, е, слухами, так, а власниками. Українцями і Господарем поляками. Ну, інакше, думаю, було на провінції, інакше в місті Львові. Я досліджував тільки місто Львів. Тут, очевидно, є, є багато таких схадок, є багато фраз. Але ну, якщо маємо на увазі українську точку, українську точку зору, то майже, ну, майже завжди, здається, є як е, це, що було в мене, добрі люди, що польський господар був добрий немає, що він там якийсь був поханий, чи з чого це випливає. Думаю, що з цього, що якщо він взагалі давав роботу, то не відносився так дуже погано, бо якщо ендекі, Полак, Полак був ендеком там, чи підтримував ендецію, цю партію національну демократію, то він тоді взагалі би не дав роботи, не, не влаштував себе на роботу українця. А якщо вже людина вирішила взяти так, таку людину до себе на роботу, то тоді, тоді е, відносилась до, до цієї людини, ну, co najmniejsze dobre, a może nawet i duże dobre. I C stosuje ca ukraińskiej toczki zoru. Natomiast jak mają na uwadze polską toczkę zoru, to to, że przeważa jest taki obraz, że Ukraińcy były duże, duże dobre zorganizowani i duże dobre robili Ja przepraszam, jak Bahato ty zustryczył pisemnych spohadów ukraińskich służących? Bo ja jak багато? і там нема. Є, є, є, є, є, є, є, є, Не, письмо, не письмових, але, наприклад, е, багато інтерв'ю останнім часом можна зустріти. власне, питання, хто писав спогади і коли і чому, бо зараз якби там можна... Ні, це, це, це зрозуміло, що людина... людина... Як багато, е, це зрозуміло, що не всі людини взагалі змогли писати спогади, так? Тому тому останнім часом є багато на щастя, багато проєктів, які так так з польської, так як і з української сторони е, молоді історики досліджують і збирають інтерв'ю від людей. Також вони їздять не тільки до міста Львова, а також в села, де зустрічають таких людей, беруть інтерв'ю. І це, це є дуже хороша ідея, яку я повністю підтримую. І тому ми можемо подивитися на точку <clears throat> на точку зору з е, ну простих людей. Так, так тільки зараз, е, хто живе зараз, він може пам'ятати війну, якби він був дитинкою. Не можна сказати, що він пам'ятає, як він працював у Полаків, бо зараз таких людей ну, вже хіба то ну, це можна порахувати собі. Ну, можна 70 років тому була е, половина війни, так якби хтось. Але буває, або навіть як не буває, ну то буває так, що просто на на основі цього, що там сказала мама чи батько вдома. Так це не буде там зовсім правильне зображення, але якесь буде. Я просто не кажу, що це є моя точка зору. Я тільки хотів показати, як думали чи думають е, одні і другі. Будь ласка, ще. Лілія Шума, аспірант кафедри української фольклористики. Скажіть, будь ласка, ви говорили, що е, поляки сприймали українців переважно там як слуги, слуги, доглядачі, з торгівлі мали справи це складається такий переважно негативний стереотип ем, українців, такий зневажливий. Так, От а скажіть, будь ласка, чи були якісь можливо позитивне бачення українців? І чи поміняли змінилися ці стереотипи сьогодні? Як зараз? Які стереотипи поляків та українців? <laughs> Я може дозволю собі з кінця відповісти на це питання повім таку фразу. Про мене в Польщі на моєму університеті є трошки моїх таких колегів, які кажуть про мене, що я є необандерівцем. А чому? Просто тому, що я взагалі займаюся таким темою що я їжджу в Україну, я спілкуюся з українцями, я говорю українською, і тому вже я є необандерівцем в його очах. Ну і це є відповідь. Хоча не на щастя, не ви всіх. На щастя, є дуже багато розумних, нормальних людей, які підтримують спільні ініціативи, спільні зустрічі, спільні конференції чи тому подібні речі. Думаю, що сьогодні ну. Маю таку надію, що на майбутнє буде тільки краще і краще. Натомість, якщо якщо повертаємось на міжвоєнний період, ну то майже взагалі я це підкреслював, що майже взагалі не зустрічав образу польського з польської точки зору такого чітко можна сказати хорошого, що які стосувалися українських не, не, не там слухів чи там доглядачів, але українців там як партнерів просто, щоб трактували як рівних собі партнерів. Майже такого нема з польської сторони. На вашу думку, на вашу думку, це пов'язано з історичними чинниками? з чи можливо з ментальним? З одного боку так, а думаю, що також це вплив мала така ситуація. Ну, Однак е, майже майже завжди ну, українці, ну більшість українців, які жили жили у Львові, тоді це були переселенці чи які люди, які при, прийшли з сіл. так? Це, це Інтелігенції українській було дуже-дуже мало тоді. І це таке зображення цієї нації, можна сказати, випливало з цього, що ну, однак більшість створить такий загальний образ. Я так може дозволю собі ще Будь Е, на правах модератора, бо е, згадав, було питання про зміну образу, та, то е, пригадую, переглядав дослідження, які були в Польщі проведені. То якщо порівнювати тенденцію від початку 90-х років до тепер, то однозначно йде тенденція в збільшення позитивного образу українців. Бо якщо на початку 90-х цей образ українці були десь на самому низу серед народів, е, до яких поляки ставилися найбіль... ну, позитивно, та е, десь всередині 2000-х, особливо після помаранчевої революції, де десь оцей перелом е, зміну в щораз більше позитив, позитивну сторону. І одночасно переглядаючи якісь останні, я не пригадую компанії, яка е, проводила це дослідження, не можу послатися так. Але е, але пригадую, що одночасно був такий парадокс, що українців, е, українці серед одних з найбільш позитивних народів. Е, до яких ставляться поляків, але водночас українців показують е, сприймають як одну з найбільш загроз в зв'язку з тим, що українців дуже багато емігрує в, е, в ну, Польщі. І <laughs> Одна моя знайома, яка тепер вчиться в Варшаві, приїхала тут, каже: знаєш, Горко, Варшава, Варшава дуже класне місто, якби не, в ньому не було стільки українців. <laughs> Я Ja chyba що є такий парадокс історії, що зараз я хочу так само сказати про одну тенденцію. Нещодавно я прочитав, вийшла автобіографія Єжи Гедриця, автобіографія в чотири роки. Це один з таких українофілів, так би мовити, який все зробив дуже багато своєю паризькою культурою, часто для е, польсько-українського порозуміння і щоб стерти оті всі. Е, закинути ті провалі, які склалися протягом століття і десятиріч. І в цьому напрямку дуже гарно я прочитав е, велику рецензію в газеті День. На цю книгу на її ще не маю. Нариси з історії українсько-польських е, України і Польщі. І це одна з найперших книжок, де об'єктивно, чітко, гарно е, змальовано, показано історичні процеси і зв'язки між Україною і Польщею без тих негативів, які нам нав'язували і такі польські, може, суперпатріоти, і під підказкою з Москви. Це дуже гарна книга. Єдиний, я читав там не недолік, що вони оминули чомусь Бандеру. Хоч, ну, але е, це зрозуміло. Оця тенденція дійсно такого позитиву намічена. І третій, і от я бачу, пан Петро якраз в цьому такому гарному настрої сьогодні провели ви оцей е, свій виступ. Так, Мені він сподобався об'єктивно і так намагалися це все розповісти. Я навіть хотів уточнити, я думаю, мабуть, знаю, чому поляки міжвільний період називали українців галицьких русинами. Ну Це ж природно, що після кінці 19 століття, вже 20 століття, е, західні області України всі перейшли фактично на єдиний етнонім українців. Той, які мали до того Дніпрянська Україна, Південна і Східна, всі були українці. Міжвільний період зв'язку з з перемогою поляків. Вони не хотіли, щоб Галичина була частиною України і щоб підкреслити, що це є цілком окрема частина, що це не Україна, а все таки частина Польщі. Вони називали їх русинами. І далі а е, з цим пов'язано. Відносно е, змішаних шлюбів. Звичайно, змішані шлюби, якщо говорити е, у відношенні Панівної і підневільної нації для нації, яка була підневільна, завжди мала в основному негатив в широкому розумінні. Бо завжди чи чоловік, чи жінка, вони все одно приймали той світогляд, ту ідеологію, ті принципи, які мав чоловік чи жінка, і, і які е, з тої панівної нації. Це зрозуміло. Тому дуже багато українців було з Польщі, як і українок, які загубилися в тому морі, втратили. Але з другого, боку, коли почала національна свідомість України зростати, значить, все все менше тоді тоді наставалася така е, ну, зворотня реакція. Є дуже багато прикладів, коли між е, і дуже багато таких видатних діячів, які були у змішаних шлюбах. Ну, Наприклад, Володимир Губійович, знаменитий географ. І вчений. Його мати була полькою. Вона і полькою, польською мовою говорила. Вона хотіла вивчити українську, але чоловік, е, коли вона почала заговорила до е, до чоловіка по-українську, він її висміяв, бо вона з акцентами неправильно, він турничу не зробив, треба було похвалити, вона би вивчила. Немає значення. Але коли почалася ця польсько-українська війна в 1919 році, вона послала. Кубільовича українську галицьку армію, бо він був по батькові поляка, ну, і він воює. І він воював, каже, він Е, з одного боку з Бруча, а е, його брат в польській армії з другого боку. І потім її за це називали зрадницею. Але вона просто була часто порядна людина. Ну це такий е, епізод. Ну, Є дуже багато гарних прикладів міжнародні штуки. Я, до речі, в цій книзі, що ми в монографії що Гаврилів видав, про це багато написав. Ну і хочу сказати, що є дуже багато гарних спогадів, я вам рекомендую, мабуть, ви читали. Наприклад, Іван Кідрин, Кідрин редактор діла, кореспондент таких е, відомих послів. Дуже гарні спогади, люди, там життя, на коментарі. Далі Степан Шухевич, там багато політика, але там є багато і про побут. Е, побут. Наприклад, Остап Тарнавський написав дуже гарні спогади, хай це вже початок 39-40, е, початок війни, але там так само багато про поляків. Між іншим польською перекладено. І польською е, е, перекладено, так. От. Е, ну, Дуже багато гарних спогадів. І так само там до поляків ставилися досить толерантно, гарно, незважаючи на те, на політичні різні ситуації. Далі цей злам відбувається на користь України. Чому я думаю, пов'язано це, мабуть, з війною, війною на на сході України. Поляки ще такі більші маса побачила, хто є справжній ворож. Україна ніколи не була ворогом Польщі. Вона навпаки завжди займала оборонну е, позицію. Завжди ворогом була Московщина. Згадаємо ті всі часи, коли е, і Сагайдачні з поляками ходили на Москву і. і, і... Ой, це я зараз і іншого. І ця війна сприяла оце якраз цьому такому перелому, може, у національній свідомості Польщі, в е, такому нормальному ставленні до, до України. Бо велика помилка польської шляхти була, якби. Якби вони прийняли оцей трактат Гадя Гадіцький і була створена триєдина конфедерація з королем на чолі, не було би, звичайно, трьох поділів Польщі була б Польща могутня сильна держава. Так. Якби була у, е, під час визнаних змагань все-таки Галичина Західноукраїнська республіка утвердилася, не було б Гітлер і не було б того всього. Так що тут завжди треба зі всього дивитися з історичного погляду великого, то ми повинні так і дивитися, і розуміти, і дійсно дружити, бо інакше, наче бо кажуть, як проти гасло за вашу і нашу свободу. От, проти поки не роз... Е, і мусимо триматися, поки не розпадеться, вона скоро розпадеться ця друга російська імперія. Ну, я може так коротенько відповім. Е, я просто очевидно знаю, зустрічав ці книжки, про які ви, ви згадали, але мені залежало, щоб віддати тут перевагу в цій презентації простим людям. Щоб це були майже тільки спогади простих людей. Очевидно, що знаю Степана Шухевича, навіть Степана Шаха, який там теж е, писав спогади. Але, але це була така моя думка, щоб віддати перевагу простим людям показати їх точку зору. Це з ніжного рівня, можна сказати. Чи ще є запит на щодо міжвоєнного періоду? Може такий коментар тільки зроблю, бо не ну, не завжди, якби оце, що пан говорив про. Е, те, що е, е, спільні шлюби вели до того, що діти переходили якби на домінуючу націю, бо Ну, я з власної такої родинної історії, мене моя прабабуся Леонтина по маминій лінії, вона була з української польської сім'ї, де мама була полька, а тато був українець. І е, ну, е, дід, е, дочок, відповідно, хрестили в костелі, так, по мамині. Синів хрестили в церкві. По татові то сини були достатньо такі національно свідомі і активні входили в товариство Січ, Сокіл, один був в партії УНТО, інший був ОУН, тобто вони ну, не, не, зовсім не сполонізували, скоріше навпаки. Е, е, прабабуся перейшла більше так на, на українську. Так, вони вони е, з того, бо я прабусю незаставно померла за рік до мого народження, то мама казала, що вони завжди святкували е, два рази Різдво, і прабабуся говорила українською, але так з, з, з багатьма е, нотками всяких різних полонізмів, тобто які Можна вважати, що визначальним ставав обряд, все-таки якийсь так. такий ідентичності. Обряд став визначальним, але все-таки вона говорила вже українською, але це вже був радянський період, очевидно, воно вже все змінилося. Тобто абсолютно якби поляки перейшли з домінуючої нації на в таку. Будь ласка, в історичному архіві нашому, вибачте, є дуже гарні споди, не опубліковані Володимир Левицький, це відомий математик, член ТША. От, Дуже гарні споди, хто займіться і опублікує. Там дуже так само про ці шлюби говорить, бо і він був цьому е, мав відношення до зумішних шлюбів і так далі є. Володимир Левицький в історичному архіві дуже гарно можна опублікувати. Я просто не маю часу цим займатися виходити тобто питання про публічні акції. Як, наприклад, сприймалися е, публічні акції, які проводили поляки, як сприймалися українцями? Чи були е, якісь, е, які викликали спротив чи навпаки? І е, і навпаки, якщо щось проводили українці, як сприймалося поляк? Як ну, тут маєте на увазі публічні акції проти українців? Ні, ну, не обов'язково. Це святкування. Ну тут вже тут вже входимо в політику. Я не хотів цього робити, але очевидно відповідь. Е, Як же я сказав на початку, ну польська влада чи польські римокатолицькі костели хотів показувати, що у Львів є тільки польські і всі свята, всі якісь там е, марші, чи якісь там інші події, якісь там ну, що яке відбувалося в центрі міста Львова чи в різних там біля костели, завжди було підкреслювали, що Львів є е, тільки польське місто. Очевидно, що в очах українців це, це було. Це зображення викликало дуже дуже погані погані спогади. Ну я не хотів показувати політики, тому цього не зробив. Але але це це було це була річ річ ну, погана, дуже погана, навіть скажу. Особливо коли ці ці акції були роблено роблено е, проти українців. Що я вже там згадав біля церкви Юра чи чи в центрі міста Львова, то завжди майже ці. Хоча треба теж чітко сказати, що ендеки більше ненавидили е, е, жидів чи євреїв українською мовою, ніж ніж українців русинів тоді. Проти євреїв було ще більше таких акцій. Натомість тут, будь ласка. jak można właśnie jeszcze do Rycznicy? to po pierwsze jakby można, y, co, co ciekawa tema, ale Rycznice obrony Lwowa własne, co jakby wyklikało manifestacji z dwóch stron, to znaczy tak. było tak, że ukraiński student robili swoje, polski student robili swoje, bo one pisle manifestacji między sobą, potem była, była walka, ale no, co było konkretno do Rycznicy listopadowego czynu, czy obrony Lwowa, jak kto tam no, zwał, a na przykład CIA, y, duże tam była mm, widoma podija, że operacja cerkwoju Świętego Jura, tam policja policja rozgoniła tłum, ja nie znam jak tam co, co prepłasty, ale co było w 10. rocznicu e, własne listopadowego czynu i co w pochadach ukraińskich, ale ceno, ja znajszła, co jakby odyn taki duży widomy przykład, a zaraz jakby co korzen tak rozpowiadaje, że tak, tu przed światy, światem jurą, co było miejsce tam manifestacji. No takoż można często skazać, jak to co było, bo co prosto w pamięci jakby, no, można było... Y, ale co był taki jeden widomy przykład, ale druga jak można to skazać, bo ty skazałeś o polska władza nie pitrynowała żadnych ukraińskich świata. To nieprawda, to muszą Jordan. Win był, świat, win był na płoszczy rynok przez siłę, siły międzywojennej period i tylko w ostatnich rokach tam szos było własne przypyneno. Na przykład Stanisław Wincens, win ma duże ciekawe spłochady i win pisze własne światu Jordanu, jakie pokazuje katolicki charakter jej terytorii. Ono było świadkowane przy przytrymce wojska i oficyjnej władzy Lwowa i to było aż do 30 roków tam do połowy. No i tak. tam stosunki z... Tam A pilniejsze pisma zawerszenia świata, że odbywały w centrum. Y, tak, ale no. Y, cebuły tylko chyba dwa, kilka roków, jaka wprost, że no można skazać, że one no było żadnych ukraińskich świat, no, jak no, a tak, tak samo, można, można nawet jeszcze inny przykład, kiedy z e, Dnia Narodzenia Piłsudskiego trzeba było obowiązkowo prawy te służby w cerkwi. a tak, czy no, tak, greko-katolicki tak, świadczeniki co chodzili, ja sobie nie wiem. To był prosto przykaz władzy. Nie zdaje się, że można często skazać, jak endeki reagowali właśnie z polską stroną, że to polsko-ukraińskie, a polsko-polska wina. я хотів не входити в політику, а тут вже входимо в політику і тут можемо продовжити цю дискусію. Так, але політика впливає на повсякденне життя, очевидно, так очевидно, інакше, що, очевидно, що впливає, але знаєте, ну це є неможливо зовсім там. Але Прошу. ще запитання. ще я би хотіла. Я досить. Я коротко стараюся. Ви згадували дуже цікаву фразу між двома футболістами, коли український відповідає польському, що я є українець, а не русин, і тому я не не буду з вами співпрацювати. Чи це можна трактувати як градацію е, цього рівня етнонімів середовищі самих українців, коли вважається, е, що є українці, а є русини, які налаштовані співпрацювати? Чи це таким чином людина хотіла підкреслити ту національну гідність і спробу насадити, визнавати так поляками етнонім українець як чинний е, на противагу до того, що вони наполягали на етнонімі русин? І друге, ви називали е, і от так поділили свою доповідь по тих от е, нішах, так в яких можлива була співпраця між українцями і поляками, і так виглядає, що в жодній з них. Е, видимої співпраці так і не було налагоджено. От була, якщо була то латентна, так яка все-таки з тих ділянок була найбільш відкрита на співпрацю? Чи це була торгівля, чи це була релігія? Чи чи таких в принципі не можна виділити, яка була найбільш відкрита, яка найбільше проявів співпраці цієї показу? Ну, думаю, що теж з кінця собі дозволю відповісти. Думаю, що якщо найбільше відкрита. Це я би сказав, що відносини між сусідами просто. Ага. Коли такі звичайні людські відносини, коли не було вже чиновників, не було там доглядачів чи з польської з української сторони, просто були люди. І то, що я там вже теж хотів навести приклад, що свята там продовжилась місяць, наприклад, там різдво, якщо маємо на увазі, то це, це такий найкращий можна сказати е, приклад. Натомість, що стосується цього футболіста, ну то Взагалі спорт międzywojenną, międzywojenną u Lwowi odbywał się окремо okremo. Okremo Poliaki, okremo Ukraińcy. це було теж таке, можна сказати, по, по продовження цього тренду, так скажу, що ми, ми є окремо, ми є окремо, ми не хочемо з вами разом грати, не буду, я не буду з вами грати. А чи він, коли він сказав, що я є українцем, чи він хотів показати, що вже не русин, а вже, а, ще не русин, а вже українець, то Ну важко сказати в чому. Просто багато українців е, взагалі чи чи хтось може сказати, коли всі українці почали говорити про себе, що є ми є українцями. Навіть русини були до кінця міжвоєнного періоду у Львові. Такі люди, які підтримували цей руський, так скажімо. Напрямок, так це це це ну чітко не, не вмію відповісти на ваше запитання. Просто це це є приклад одного одної людини, яка яка була дуже-дуже відомим українським футболістом і не хотів просто спілкуватися з поляками. А чи, чи я є українцем? Ну, в якомусь сенсі до в якомусь мірці думаю, що так. Ну, це була ну, якби загальна тенденція, власне, е, що сказати, що я не русин, а власне вже українець. Чи ні, ні, він не сказав, що я не русин, він просто сказав, я українець і не буду з вами я, там я разом. Я українець, так. Тобто е, було, було е, тому що зараз тенденція була власне називати з боку польської влади називати українців русинами. І багато такі сили проти цього протестували. Тобто, власне, тим е, ідентифікацію себе як України, це все таки означало. Е, Хоча це, це знаєте, це була приватна розмова. Двоє людей просто спілкувалися між собою, і чи чи я би я би тут не шукала якихось політичних таких Ні, можливо тут в приватній так, але загальна тенденція. І загальна. Добре, я, я сходний так чи ще? Мені здається, Пане Вадим, вам би було б варто взяти до уваги, е, що в галузі спорту, зокрема, була така тенденція, як проведення виховання фізичного, приготування військових по всім воєводствам, тому числі у Львові. Спробуй тут пошукати. Воно йшло по всім школам, по всім учбовим закладам. І там молодь мусила, там, я не пам'ятаю, скільки днів на на рік проходити певну підготовку. Тут не було поділу вже школа, є школа, чи Україна, чи так мусиш там і фінансування було з Міністерства справ військових і так далі. І, можливо, щось ви пошукайте, клуб Запорожець був там, е, я боюсь помилитися, точно. Але там е, опікуном були представники не галицьких українців, а власне на дніпрянських залізної дивізії е, армії ВНР 20-го року зразка. Гляньте, там було таке. І цей клуб співпрацював з легкоатлетичним клубом щось таке. В легкій атлетиці не лише в спорті, ой, не лише в футболі. Я вам радий подивитися, може там щось знайдете цікаве. Принаймні я років 15 назад щось знаходив. Не тут, а в Києві. Ось. Складний коментар. Я зрозуміла, Борис сказала, що Е, е, в випадку самоназви, тобто якщо я називала своїм сином чи українцем, що політична самоідентифікація не грала аж аж надто великої ролі. Ну, але знаєте, я би тут ну, я би заперечила справа в тому, що свого часу мені довелося працювати з каталогами студентів від університету період Першої світової війни і перші, і перші міжвоєнні роки. Е, там у цих каталогах вистачає відомих прізвищ українських і польських і єврейських. І треба сказати, що там е, що накласти е, е, інформацію і те, яким чином людина, те, яким людина називала свою національність, якщо людина назвала свою мову, яке вказувала розповідання, і при тому мати на увазі випадку хоча б мінімальну відому, хто це писав ось, то наголошується висновок, що це все ж таки мало значення. Наприклад, е, досить часто бувало так, що, е, скажімо, е, студенти українці за сучасну технологію, які походили з родин москофільських. А Бородин, які взагалі старалися дистанціюватися від політики і є відомі більше на чисто культур, культурному плані, чи якось так, вони вписували е, себе русини. Але скажімо, студенти, колишні, скажімо, е, бійці легіону січових стрільців, вони чітко послідовно вписували себе як українці. Ось, часом трапляються взагалі я би сказала, війна коментарів. Скажімо, студент вписує себе українцем. Цей чиновник університету і приймав цей е, цей впис, поправляє на руси, студент знову решті пише себе українцем, врешті те саме було і з євреями траплялося, коли євреї вписували. завершення одну фразу, яку зустрів в спогадах одного поляка, які сказали, що колись в нас жив сусід, українець, як зараз треба казати, тоді ми говорили русин. І це є таке, ну. Можна сказати, ну не чітка відповідь на на, на ваше зауваження, чи так скажу. Натомість, це, що стосується студентів, це думаю окрема тема. Ну де розмови це ж між цими футболістами. Так що ну, це був це є більше офіційний рівень, так скажу, посеред студентів. Хоча вони теж це є молодь, так? але але якщо вони вже студенти, натомість тут це була розмова приватна, про яку згадав до, до речі, цей Скот, це ні Міхал Матіас. До речі, чи ще є запитання? Нема. Дякую. Так що дякую всім.